hos de to e mo e topo e proselson e cathisa pro enen ca dexian aristeran hupestela prosta himatia hutos ergzamen apodunai cathos e lefein analemata stichus pros arithmon cae stigmon cae hupostegen meta pros pneuseos hopu sunefere kai metaphrasin en hosoe apodidomi hupotu tu tu hina kai phonen hetoi masoimen hengyteran proselthon kai hupotheses heiros delton apedo kam neemei hupografen auton hopu epraxa Metatauta τάουτα από λουθείς σούνε κάθιζα εμόε biblion elabon egrapsa cathe merina, e per ootesa cae dior tho theis anegno anagnosi ten emeen. Hen emoi execeto epimeloos. Heos noesaimi, cae prosopa, cae dianoian reematon tu poie tu. Eita apotu ophthalmuta heos agnoton, Kai hos spanios anagino osqetai